Svadba u Kani. Poglavlje drugo. Trećeg dana bila je svadba u Kani Galilejskoj. Bijaše ondje i majka Isusova, a na svadbu pozvaše i Isusa s njegovim učenicima. Kad je ponestalo vina, rekne Isusu njegova majka, vina nemaju, a Isus joj odgovori, ženo, šta ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Na to njegova majka reče poslužiteljima, šta god vam rekne, učinite a bijaše onda postavljeno šest kamenih posad, posuda za obredno pranje židovima, od kojih se svaka obuhvaćala po dvije ili tri mjere. Isus im rekne, napunite posude vodom i napuniše ih do vrha. Onda im rekne, sada zgrabite i nosite ravnatelju stola i oni odnesoše, a kad ravnatelj stola okusio vodu što je postala vinom, a nije znao odakle je, premda su to znali poslušitelji koji su zgrabili vodu, pozove on zaručnika i reče Svako najprije iznosi dobro vino, a kada se ponapiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako Isus učini prvo od svojih znamenja u Kani Galilejskoj i očitova svoju slavu. I njegovi učenici povjerovaše u njega. Poslije toga siđe on sa svojom majkom, sa svojom braćom, i sa svojim učenicima u Kafaranum i onde ostadoše nekoliko dana. Čišćenje hrama Bijaše blizu židovska pasa i Isus uziđe u Jerusalu i nađe u hramu prodavača volova, ovaca i golubava i menjača gdje sjede, pa načini bić od užeta i istjera sve iz hrama, zajedno s ovcama i volojima. Menjačima prosu novac i prevrnu stolove, a onima što su prodavali golbove reče, nosite to odavde, ne činite od kuće oca mojega kuću trgovine. Njegovi se učenici prisjetiše da je zapisano, izjeda me revnost za dom tvoj. Židovi mu tada rekoše, koji nam znamen pokazuješ da to smiješ činiti? Isus im odgovori, razvalite ovaj hram i u tri ga dana podići. Na to židovi rekoše, 46 godina građen je ovaj hram, a Tili ćeš ga u tri dana podići. On je naime govorio o hramu svojega tijela. Stoga, kad je od mrtvih bio uskrišen, njegovi su učenici prisjetiše da je to htio reći i povjerovaše pismu i riječi što je Isus bijaše izrekao. Dok je za blagodana pasije bio u Jerusalemu, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući njegova znamenja što ih je činio – ali im sam Isus nije povjerao, jer je on sve poznavao i nije trebalo da mu iko posvjedoči o čovjeku, jer je sam znao šta je u čovjeku.